onos kai tetiges. Onos accusas tetigon aedonton, heste epitae euphoniae, kai zelosas auton ten euphonian, epun saneto ti situmenoi toiauten phonen afiasi. Ton de eiponton drosson, ho onus pros menon troson limoe diephthare. Huto cae hoi ton paraphusin epithumuntes prostoe me afficneistai cae ta megista dustu